Azken sei urtetan, bizien sohutan Kristel Mange eta etxebarren Natali Irigoien. Hebentik goiti gehitzen dia Osaze, idan Idanzemendi, Muskildi eta Lixose. Beraz, emazten botzak entzunen dia herrietan, bai eta e herri alkargoan. Hatik, orohar, ez diez uste gaizak kambiatzen dienik, ideiak dia importantaka. Monik Elgoien, Lexantzeko hausapez beria. pas que ça change grand-chose. C'est peut-être une évolution dans les mentalités des petits villages comme ça euh, ruraux, mais bon, voilà, non, ça change pas énormément. Euh, pour moi, ça change pas grand-chose. Je crois que voilà, c'est plus les idées qui font changer les choses que le fait qu'on soit une femme ou un homme. Beti egonez, osasen maite cheveriak du hartzen pampili intzagraien segida, be ustez araberitze bat hauteskunde hauetan. Ah, ni mazte, mazte izatea zut uh, eh, dut ikusten bere zitaxun bat uh, denik, eh? izanen da bat ez ere erre behitze bat. Eta segor, bon, emazteak ere, baina erre behitze bat, eta ni hori diot uh, eh, garantzi gehiena iza, uh, izanen dira usapez uh, behiak, parasta bat, eta beraz erri elkargoan ere, eta kusiko orai mendikaitzina gauzak nola, nola eramaiten dituguna. Herri alkargoan sartuko dia eberaz emaztiak, hatik bulegoan lekiak utzi ikizan entzaitzen ez, dudahandiak handiak badia.